pakai ni HP ni boleh ya? Banyak orang ya? Tapi dia tu melek Enggak, enggak boleh melek Nhiều đấy các bác xem vậy 做啥？做啥？都慢慢慢慢学，慢慢来。

Ja, Yeah, good. 这就 เห็นมาที่จะองค์กรทำให้ชาเลยก็ได้แต่ที่ไหนก็ไม่ทำดีเกินไป